mudah-mudahan bermanfaat kepada semua kaum muslimin dan muslimat segala apa yang disampaikan itu tadi karena memang kita hidup di alam dunia adalah untuk menghadap Allah dengan ruhani dan jasmani maka mau tidak mau pasti ruhani kita dan jasmani kita harus sehat dengan menjaga sesuatu yang membawa kepada hilangnya atau menurunnya kesehatan itu tadi terutama masalah sahabat artinya pergaulan kalau pergaulan orang-orang yang sakit kita akhirnya sekurang-kurangnya tapi kirakan lawan yang sakit cepat aku ini dokter sedih tak kalau orang demikian kita kirakan juga bujur kan punya dokter nyata kalau orang gan yang dirasa kurang gan ha, pikiran kalau itu sekurang kurangnya pikiran tidak jangkit tapi untuk orang orang bimbingnya jarang jarang umpat banyak bimbing juga dokter hmm, jarang jarang nah, kalau tak kawal orang yang bersih orang boleh hatinya bersih mana dari minum bersih dan bersih dengan hati bersih adalah hal insyaallah kita akan menuju pada surah Allah kalau separah orang yang kanan numan payahnya ham bah ya, bahaya ini ya apa kena aja garanya bahaya ini jadi itulah yang disampaikan Allah sampai menggaris Allah ilmu ini hmm. terima kasih kita mulai lah ya. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول تم من كل سهولة مأمور الى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته الكرام الصحابة القربة والتابعين من العلماء والاولياء والصالحين خصوصا الى روح سيدنا الحسن البصري وسيدي ال البغدادي وسيدي وسيدي الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني إلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ هجي محمد كشف الأنوار بن هجي إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويدعو علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا الطهارة الباطنية والظاهرية ويرزقنا الشفاء من جميع الأمراض الباطنة والظاهرية مع طول العمر إذا فاق المئة في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين رزقنا وإياهم حسن القادمة في خير وصف وعافية على هذه النية وعلى كل ما نوى بشرف طالب إلى حضرة النبي الفاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي بحرف كذب ويقرب الأبدين ويدر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين فرضي الله عنه فصل ومن معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات Kita pada hari ini masuk membicarakan dosa-dosa di mata. Dosa ini lebih berat daripada penyakit-penyakit yang dikhawatirkan oleh negara-negara tadi. Sebab penyakit-penyakit itu hanya akhirnya Jiun. Kalau penyakit yang akan kita bicarakan ini neraka jahanam. Lebih berat ini. Dosa mata yang pertama memandang kepada perempuan-perempuan yang dibolehkan kawin kepada kita. Siapa yang boleh kawin dengan kita? kada boleh mata memandang ke situ jahannam jagarnya ini kebersihan mata Hah? ipar bolehkah kawin teman bininya sudah dilapas Hah? nah sepupu bolehkah kawin Hah? Bermacam apa mata kita Beberapa hari, beberapa malam, beberapa tahun Di kamar melihat bini nang hat Di masak melihat bini nang hat Di mobil atau di luar melihat halat Pada, di pasar, di sekolah, di posman Di mana Jujur kata Ini berat dari perpanjang Syak, syak <laughs> Salah lah, lah, lah, lah. Ah dari mana ternyata dari mana jatuh nah ini mata masuk juara lah kodan barat tahu pelek belajar kurang ini tak ini kan gambarnya aja ya. gambar bayi ini yang alat tu di ipi sa ya Allah berapa tahun sudah rumah tangga kita nang haram-haram banyak na di mata sarumahan sampai anak nang belum keluar di parut umpat dua di bawah karena umanya nang menantang anaknya umpat sadarlah kita hamba kita bukannya Allah kita hamba duduklah di kehambaan harus tunduk kepada Allah sebagai Tuhan kita Tuhan mengatur begini kita harus taat Kata Allah dalam Al-Quran Kullil mu'minin yaghubu min absarihim Hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada lelakian tapi nang beriman aja pengulah. Lamun nang kada beriman kada usah disampaikan. Nang beimannya aja mun mintun da pariya beiman ya. Ayo. <laughs> nang beiman lelakian harus memajamakan dua matanya bah mun mun nang kada bagus dia babinian lah kau kawaja bepajam mun takan nama dia nang ti ayam itu bang pajam mau bajar dilihat enam tapi masing-masing ada kita dulu kawak untuk mata nang zaman wajah ini sudah zaman kada tahu lagi babinian bilang penghulu berbuka tangga buka berselawar panjang tapi belah belahannya di muka pula sampai bujur papi kangen kedua belah selawar nafas dan jenis itu membelah kan? nah yang dibicarakan yang dipituakan masalah goyang Nang penting dibicarakan oleh Fatwa Majelis Ulama atau di muktamar-muktamar Nahdlatul Ulama nang penting dibicarakan bukan masalah goyang karena goyang itu timbul dari suara suara itu timbul daripada alat musik maka alat musik nang dibangkan itu nang perlu dibicarakan berapa alat-alat musik diharamkan di Indonesia sekarang jumlahnya umpamanya satu nomor satu gitar gitar itu ditanggih apa aja haji ke orangnya ketika apa pokoknya gitarnya haram nang mengikutinya itu iya sudah itu yang penting adalah alat-alat musik yang haram jadi perasaan dijual kada boleh, diulah kada boleh, ditukar kada boleh, dijamakan kada boleh, dijamkan kada boleh. Tidak membicarakan berapa kamar sudah dibiarkan saja. Kalau tua itu kepada goyang, maka itu adalah menuju seseorang. Maka fatwa bukan menuju seseorang, fatwa secara umum. Itu yang disebut hadir hukum Allah. Allah. Kalau secara perorang tidak secara umum Barak yang akan datang Pasti Sebab Allah Melaksanakan perintah Jadi sumbernya itu Ya kau umpama orang main pun tahu lah Ada perlu batangan Nang penting Nang dulunya dikaca nah, Kalau main tidak Main tinju Itu pada penting Pipinya apanya kenang kan penting Daunnya Tidak nah itu itu jadi yang penting di bahasan itu alat musik yang diharamkan berapa yang ada di Indonesia sekarang yang akan datang bisa bertambah satu anu ngarannya misalnya apa sitar dua misalnya sulit tiga misalnya kenapa kenapa kan tiga terpajun nah, itu jadi di pasaran pasaran yang ada orang menjual itu di rumah jangan ada mewarisakan itu walaupun kata di tanah gantungan meja an jadi jamun hendak suara kuat adalah secara umum jangan khusus itu maknanya memberi malu orang apa kita tumbuh daripada bantuan membantu orang-orang yang sedang marah itu ngarannya ada anu ngarannya itu kada rata ngarannya kada rata menurunkan bala dan Wah ini banyak sudah masalah masalah agama dipegukan orang enam ahlinya. Idza wasida al-amru ila ghairi ahli fantadri sa'ah. Apabila masalah-masalah dunia dan agama dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah bala kehancuran. wahia ghairul mahram arti orang nang boleh kawin tadi nang bukan mahram namun nang sana lain uma lain anak lain wa kada dan khilaf apabila kada di dalam fikih maka hukumnya khilaf apabila khilaf kita pada umpat membicarakan bicarakan tidak urang bahari tidak hilaf. Nawaruhunna ilaihim. Memandang babinian kepada laki-laki yang halat hilaf. Jadi ada kaul yang mengatakan bini-bini boleh melihat laki-laki yang halat. Tak untung babinian terdekat. Kawa melihat ibu rusuk. Mun rusuk nak melihat ibu babinian. Bisa dimapak aja kan. Mm -mm. Ini maksudnya memandang tadi dengan syahwat. Itu, dengan syahwat. Nah, itu. Arti syahwat itu lawan lelakian intisyarud zakar. Eh, eh, eh. Anu bangun burung. Jadi lamun burungnya sudah uyuh, lain kan lahir jal guru usuk hmm. dengan sahwat ditakuni ya le cucu kai napa arti sahwat jangan nakunakan itu nyobel sampai masanya sekali mah digamat jileh ni minyak kenapa ikam jawab cucu kai itu cucu kan ketakun masalah agama aku kada tahu gua ya sekali ini jadi definisinya syahwat kepada laki-laki intisarud zakar. Yaitu bangun. Asal mana intisar itu kan begagah. Ya, <laughs> si zakar itu nah begagahnya. Pina selawar, pina bagarak. Nah itu bangun. Itulah memang cara guru ini kira-kira kadalah kita lah. Hah? Kadalah kita lah. Istirahat. Kalau babi yang tadi siap ada yang madakan kada boleh jua, ada yang madakan boleh jua. Nah itu. Matinya di Arab, kah Madinah itu biasa nang jaga ibu jur babinya itu lelaki yang ba tata gigi pelernya atau apa ngarangnya tabiri sebab tabiri gigi pelernya itu ditata kada ada lagi cahwanya. Ah, istrinya ada apa-apa ya, boleh aja bebas di bujur pembimbing itu orang girang biasa lah dahulu lah aku aja ya bakal diri ya ini kira sahur kantor tertentu lah, yang di rumah-rumah sakit yang di pokok semat macam-macam pukis minta nasalnya tahu juga Ya, ada orang desa yang ujar ada profesor juga desa ada orang desa profesor ya. Gak ada yang nggak tukar nilai. Kasih baikan jalur orang lagi ke rumah. Wah, kami kan buat anak ikan ya kan kasihan kan sebentar malam kalau kau guring inya minyak tujuan menurut orang batukan itu sampai ke malam itu tawa mbak guring kada makan kan ya kalau jajar di binang desa tadi sudah aja kami bawa dapur ya, emas beberapa kali <laughs> ah, menyambat nyambat luput hmm. ujarin obat tadi ke pokes apa pokemas nah tadi reja jalati obatnya cuma ya raja jadin tadi untuk catat catat ini saja cuma tolong diperiksa pokemasnya pulang bujur kakak itu kalau kalau nak ada menjuru juga kan, nih. Eh? Kalau pinar kan, eh, di mama apa kau pulang, anginnya nih pulang jalannya. Memang dari atas kita bagus saja. Biasa dari atas bagusnya mau jalan kala mau di atas bagus. Turun ke sini kerennya dibukanya gugur dulu ke atas. Bila enam kali dua pulang enam kali tiga pulang, enam kali gugur dan aja bocor. Yang namanya tetap kenon KKN, bantuan-bantuan untuk kesehatan biasanya jarang sampai kepada yang mestinya datang di mana kah tahu ini harus disuhi juga dan lampu supaya jalannya bapak kena bala nambah tambah semua bala itu sumbernya kalau secara kedokteran tadi virus nah sumbernya virus ini dari makanan dan minuman ya kah ya kalau atau daripada secara, secara, secara umum kus itu sebenarnya daripada yang bersih itu aja sudah ada setiap yang sudah bersih virusnya itu pada bagus loh coba tuh mata maulah di bersih pada mata maka hidup kita jadi dingin tuh mata dikasih ya kalau ya kalau di gua peler nyedingin sudah dingin Ujur tak? Tangan nang gini, Alhamdulillah jangan gini pegangnya gini kan. Tadi dia pegang apa? Bang maka. Tunggal. Artinya bersih yang perlu bersih. Lingkungan bersih, rumah tangga bersih. Dan rumah itulah ada angannya nang bebas na bagi nak ujar jadin tadi napa nang oksigen jadin. Lamun rumah tu buat tutup kemunyaan. Kada kau bayinak lagi, asli di ECE, aslinya ni tu na ada kuman, lalu na taham buruk kumannya di kamar situ. Muntah kena tuan guru penyakit TBC muridnya kena. Jadi enggak kuliah kena ma, ma, ma, membagi-bagi timbitik gurunya lamun gurunya kena penyakit sak <laughs> aku kan tahu bisa nyambatnya jangan ditawakan habis muridnya kan najwa sak sak ini bahasa ulang jadi ngalih kita Mm-hmm. kasihan sedangkan orang beriman dalam Quran laki-laki bini-bini memeliharakan ke orang lain wajib kita memelihara orang lain biar kita aja sudah yang kena penyakit itu jangan orang lain kena pulang ini sudah sorong kena orang pulang dikenakan Nah, pajar kita minta dejar dari dari BHA BHA Ala kasi BHA BHI ba nah babi ada yang kita baca ni babinian <laughs> Dan di Singapura itu kan ngalih ban mencari makanan muslim jauh benar menengak mencari tak ayam nang batu bali jauh banar jauh mendatang nang banyak banyak di kepala rumah sakit ni tu bulat makanan kan hanya utami lah itu aja iya iya stop sekali dilihatin tu nak gana di mangkok stop napa monyet sop tikus Jadi setiap apa yang dilarang oleh Allah Taala disampaikan Rasulullah agama maka itu semua mengakibatkan bala. Ini nak lah senang memandang beginian nak bilang di mana mana. Dan ini kada ingin memandang aja. <laughs> Ada kisah lah kita belocon, cuma aku tungtung suci darah, darah masih rasa goyang lagi nah. nah. Ini kan orang ke pengantinan bulan murid ini kan banyak orang ke pengantinan di bawah menu undangan. Tulisan di undangan itu kemarin yang mencetak ini rupanya mengantukkan apakah? Jadi tulisan dari situ turut menunggang. Turut menunggang. Itu. Utuh. Apa? Apa? Utuh. Lain. Lain utuh apa minyak utuh besar utuh besar kan eh, utuh kecil itu eh, eh, besok banyak lagi yang lain lainnya turut menunggang misalnya lalu sampai ayah yang menerima undangan membaca eh, turut menunggang ujar yang menerima aku apabila giliran menunggang <laughs> aturannya kan turut mengundang tak salah mengatek lalu menunggang lo tahu ya lalu pada padanya hendak menunggang <laughs> jadi artinya apabila nang jagar disampaikan ke orang banyak harus diteliti dulu minta baik ketua pak baik surat kabar pak baik media masa apakah itu jangan apa aja harus diteliti dulu bujur-bujur sehingga sampai bisa ditanggung jawabkan Imam Rafi'i kawal Imam Nawawi kita di bidang atau al-mufiqih yaitu Imam Nawawi dan Rafi'i. Ujar Imam Rafi'i menurut kaul yang paling sahih bahwasanya bini-bini boleh memandang kepada badan laki-laki nang halak kaca wali antara lutut dan pusatnya laki-laki itu. Hah? itu maka angka debulihang bini-bini melihat di antara pusat dan lutut di bawah lutut boleh di atas pusat boleh bini yang menghalat memandang laki-laki menghalat ujar imam rafi'i menurut kaul yang paling sahih kalau laki yang tadi punya ada sahwat pada kawal lalu melihat hidung si ayam Dua Wanadharul aurat Dan memandang yang disebut aurat Kalau laki-laki Auratnya Lutut dan Pusat dan antara keduanya Kalau bini-bini Seluruh badannya Tapi di madhab arba'ah Disebutkan kecuali muhanya Lawan dua tapak tangan luar dan dalam muha lawan dua tapak tangan luar dan dalam jadi panggulo sudah aurat itu telinga aurat itu ya kan batis aurat macam apa bini kita batisnya kada basarung kaki tangannya tabuka separuh bajunya kelihatan separuh dada maka bini kita anak kita minantu kita wajib kita menjaganya jangan sampai inya masuk neraka o oh, amtusakum wa ahlikum nara si sadarlah bini-binian sadar, bini -binian, sadar. Kalau sudah guru membacakan kaitu itu berturut saja babinya. Baturut hinggan batas muha lawan tapak tangan jual batin meja lainnya ditukupi. Utas tandaknya di tangan lah. Ya kalah. Ya kalah. Nah. Di jari ngarannya. Ayo pangnya jari boleh hijau kalah. lamun kekalong pang antak di mana nabi dada iya kah iya tapi bajunya bertukup sampai ke sini nah eh itu kekalong ya dan kelihatan iya kah Hah? Hmm. Ini nang, nang kita pelihara ni wa ahlikum bini kita, anak kita, minantu kita, kita, kita guru menyampaikan hukumnya aja nah nang ber ber berapa kita berhubungan lawan itu menurut saja apabila sudah diurut itu turut saja sudah aku hari Sabtu tuh ngalih balik ke mata ngalih banar Handak dia pada lagu orang lahari anggap kalau ras pisang menjejar kada kawa jua. Kalau ras pisang bisa mesam ngalil. Ya. Maka seben Sabtu ini nah, di rumah sakit pulang hendak mendatangi rumah sakit tubuh lelaki yang sebelah sini berbidang sebelah sini Mbah waktu guru datang juga eh guru nang dilihatinnya mun belum datang apa pada masing-masingnya eh, aja Oi. Moha ada mati ni, unda satu mata jadi motornya, orang betul kok. Hendak mulik dan kejual di rumah sakit pulang datang anak dua sebelah yang lakian di sini sini. Iya aku ni berdoa Tuhan Tuhan mudahan cuci darah di rumah aja. Sebab rasanya menyebabkan dosa orang banyak di Banjarmanis mintu jual bertubuhan mahadami laki-laki bini-bini ada juga pulang nak menyembah dan bini-bini itu nak nak aja menyembah tapi mengacak nang dikacak sus lagi nurang cucuk banar nah hendak ke masjid itu juga pulang lurus teh di pinggir-pinggir jalan ni tu nak bah iya aja pak jo ni bapajo aja mau berbuka mata menyerapot nang ni panggulu berbuka tadi tangan sudahnya nang tulur batis ni tu nang iya bareng kalau ayam tambok ni tu Kenapa ada khusus sembahyang namun nak ada kau dipelihara? Baba ya Allah astagfirullah. Nawai tu kalau ya Allah imam. Lamun nang tuna nama mereka dahnya na nang pelak. Allah akbar. Na na na na. Nah, kelihatan penangkal sar, penangkal penyakit sar. Pertama, kawan orang kasar, Montong jangan kasar